E, sljedeće pitanje, ako osoba ima alergiju po rukama i ne smije ih kvasiti jer se izrasle ne povećavaju, da li može da uzme tejemu? Salam alaikum vama i svim slušalcima Radija Nabi. Salam alaikum, rahmatullahi wa barakatuh. Ako je oboljenje, znači osoba se tretira kao sahibi uzoru, dok ne bude rješena toga, znači ima da koristi moment potjeranja ruku bez vode. Ne, ako će voda proizvesti, znači da opakotine se pojave na, na, na tijelu i slično, to je osoba sahibe uzor bolesne, dok se Allah subhanahu wa ta'ala ne izdječe te bolesti, znači mora da koristi meso,